Bismillahirrahmanirrahim. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma, mwenye kurehemu. Idha waqa'atil waqi'ah. Litakapotukia hilo tukio. Laisa liwaqa'atiha kadhiba. Hapana cha kukanusha kutukia kwake. Khafidhatur rafi'ah. Litiremshalo linyanyualo. Idha rujjatil ardu rajja itakapotikiswa ardhi kwa mtikiso wabussatil jibalu bassa na milima itaposagwa sagwa fakanat haba ambatha iwe mavumbi yanayopeperushwa wa kuntum azwajan thalatha na nyinyi mtakuwa namna tatu fa ashabul maymanati ma ashabul maymana basi watakuwepo wakuliani je ni wepi wakuliani wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah na wakushotoni je ni wepi wakushotoni والسابقون السابقون na wa mbele watakuwa mbele ulaika almuqarrabun, au ndio watakaokaribishwa fi jannatin naim, katika bustani zenye neema. Dhullatun min alawwalin, pungu kubwa katika wa mwanzo. Wa qalilun min alakhirin, na wachache katika wa mwisho. Ala sururin mawbunah watakuwa juu ya viti vya fahari vilivyotonewa muttakiina alaiha mutaqabilin wakiviegemea wakielekeana yaqufu alaihim wildanun mukhalladun wakitumikiwa na wavulana wa ujana wa milele biakwabin wa abariq wa ka'sin min ma'in kwa vikombe na mabirika na bilauri za vinywaji kutoka chemchem safi la yusaddauna anha wala yunzifun hawataumwa kichwa kwa vinywaji hivyo wala hawatoleweshwa wa fakihatin mimma yatakhayyarun na matunda wayapendayo wa lahmi tayrin mimma ma yashtahun na nyama za ndege kama wanavyotamani wa hurun ain na mahurul aini kaamthalil lu'lu'il maknun walio kama mfano wa lulu ziliohifadhiwa jazaan bima kanu ya'malun ni malipo waliokuwa wakiatenda لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما humo hawatasikia porojo wala maneno ya dhambi إلا قيلا سلاما سلاما isipokuwa maneno ya salama salama وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين na wale wa mkono wa kulia ni yepi yatakuwa ya wakuliani fi sidrim makhbud katika mikunazi isiyo na miba wa talhim na migomba iliyopangiliwa wa dhillim mamdud na kivuli kilichotanda wa ma'in maskub na maji yanayomiminika wafakihatin kathira, na matunda mengi. La maquwatin wala mamnua, hayatindiki wala hayakatazwi. Wa furushin marfua, na matandiko yaliyonyanyuliwa. hakika sisi tutawaumba upya faj'alnahunna abkara na tutawafanya vijana uruban atraba wanapendana na waume zao kirimu moja li ashabil yamin wa ajili ya watu wa kuliani Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Suratul Waqi'a imeteremka Makka Sura hii imeanzia kukusimulia tukio la kiyama na matokeo yatayoambatana na tukio hilo. Kisha ikasimulia kuwa viumbe siku hiyo watakuwa namna tatu. Ikafuatia hayo kwa kufafanua kwa kutosha walioandaliwa kila fungu katika hao ikiwa ni neema zinazowafikiana na cheo chao au ni adhabu inayonasibiana na ukafiri wao na uasi wao. Kisha aya zikaweka wazi baada ya hayo yanayoonekana katika neema za Mwenyezi Mungu mtukufu na athari za uweza wake katika viumbe na makulima na maji na moto na yanayohitajika kutokana na athari hizi kumsabihi Mwenyezi Mungu mtukufu na kumtakasa. Kitakapotukia kiyama, haitotokea nafsi yoyote ya kukadhibisha kutukia kwake. Kiyama hicho kitawateremsha chini walio waovu na kitawanyanyua juu walio wema. Ardhi itapotikiswa na ikateremshwa kwa nguvu na milima ikavurugwa teke teke ikawa vumbi la kupeperushwa. Aya hizi tukufu zinaeleza hadi gani vitakuwa vitisho vitavyoteremkia ulimwengu kitapofika kiyama. Na katika vitisho hivyo ni hayo masaibu ya dunia yatakayoathiri ardhi na matabaka yake. Kwani hii ardhi tunayoishi juu ya mgongo wake si yenye kutulia na kukaa sawa kwa utimilivu. Kwani hiyo imeundwa kwa matabaka ya majabali yaliyoingiliana ovyo. huenda baadhi yao yakateremka yakachana na mingineyo yaliyojirani nayo. Na huwa hiyo inayoitwa kupasuka kwa matabaka ya ardhi geological cleavage kama inavyotokea katika maeneo kadhaa wa kadhaa. Mpasuko huu ulikuwa na ungali kuwa ndiyo asili ya chini kabisa ya zilzala mitetemeko mikubwa kwa kuathirika na nguvu za kudidimiza na kuvuta zinazofuatana na matabaka ya ardhi yanapovunjika. Basi mizani ya utulivu ya nguvu hizo inapogeuka kwa kuathirika na mambo mengineyo ya nje huenda zikafunguka nguvu za mtikiso mkubwa, ndiyo ikatokea mitetemeko na mitikisiko ya ardhi, ambayo hubomoa kila kitu kiliyopo juu ya ardhi, karibu na ilipoanzia hiyo zilzala. Na hapo tena hutokea uharibifu mkubwa mno. Na hayo maelezo kisayansi hayageuzi kitu wala hayako mbali na nadharia ya kidini Kwani hakika Mwenyezi Mungu mtukufu huenda kajalia sababu za maumbile za kawaida zikajumuika kwa njia tusiyozoea sisi ili zikiingiliana kwa njia ya kutisha ndiyo sababu ya kuharibika dunia. Hapo maelezo ya kisayansi yanafuatana na haya zenye kuonya kwa vitisho hivyo vikuu. Na yote hayo yanatokana kwa Mwenyezi Mungu na hutokea kwa idhini yake Mwenyezi Mungu kutimiza hukumu yake katika dunia yetu. Na mkawa nyote siku hiyo, namna tatu kwa mujibu wa vitendo vyenu. Basi watu wa mkono wa kulia, watu cheo kilio bora, utukufu ulioje huo wa hali yao. Na watu wa kushotoni, hao ni watu cheo duni uovu lioje wa hali yao. Na waliotangulia mbele katika mambo ya kheri duniani, ndiyo watakuwa mbele katika vyeo vya akhera. Hao ndio waliokaribishwa mbele kwa Mwenyezi Mungu. Mola wao mlezi atawatia katika bustani zenye neema. Hawa waliokaribishwa mbele ni kundi la wengi katika mataifa yaliyotangulia na manabii wao na wachache katika umma wa Muhammadi ukiwalinganisha na hao. Juu ya viti au vitanda vilivyonakishiwa kwa nakshi za vito vya thamani wakivitegemea kwa raha na utulivu huku wakielekezana nyuso kwa ziada ya mahaba wakiwazungukia kwa kuwahudumia vijana wataobaki milele hivyo hivyo nao wamechukua vikombe na mabirika yaliyojaa vinywaji vya peponi na bila uri zenye mvinyo kutoka chemchemu zinazomiminika vinywaji hivyo haviwaletei kuumwa kichwa wala kutokwa akili kwa ulevi na matunda ya kila namna wanayoyapenda na wanayoyaona na nyama za ndege kama zinavyotamani nafsi zao na wanawake wenye macho ya vikombe kama mfano wa lulu zilizohifadhiwa katika chaza kwa usafi wao na urembo wao watapewa haya kuwa ni malipo kwa mambo mema waliokuwa wakiatenda duniani huko peponi hawatasikia maneno yasiyokuwa na maana wala masimulizi ya kumtia dhambini mwenye kuyasikia ila watalosikia ni kauli ya wao kwa wao tunakusalimuni kwa salama na watu wa mkono wa kulia hapana juae nini malipo ya watu wa kuliani katika miti ya mikunazi iliyokatwa miba yake na migomba iliyopangika na ndizi zake zimepandana juu ya mikungu na kivuli kilichoenea wala kiondoki na maji yanayomiminika karibu yao popote wayatakapo na matunda ya namna nyingi na kabila nyingi yasiyotindika wakati wowote wa wala hazuiliwi atakayo na matandiko yaliyonyuliwa ya starehe. Hakika sisi tulianza kuomba mahurulaini mwanzo na tukawafanya kuwa ni vijana wenye kupendwa na uume zao, wenye umri uliokaribiana, watayari kwa neema ya watu wa kuliani.